для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Перш за ўсё, пра галоўнае ў нашай дзейнасці. Пачаў Толя крыху афіцыйна ўрачыста, але тут жа акінуў усіх здаволеным позіркам і, панізіўшы голас, проста паведаміў. Радасная навіна, хлопцы! Стары установіў сувязь з партызанамі. Ну, падхапіўся цішка, сеў і вочы яго заблішчалі. Як? Дзе? А Саша падумала, што Значыцца, ёсць яшчэ нехта больш сталы, каго яны называюць старым. Хто ж гэта? Не мае значэння ціхан, як ідзе. Галоўнае, што сувязь ёсць, будзе. Мы павінны паслаць у атрад свайго чалавека і дамовіцца аб пастаяннай сувязі. Стары кажа, куды ісці. Я выгукнуў цішка, я мяне, Чакай, спыніў яго толя. Я думаю, што лепш пайсці да Нілу. Нам з табой ёсць іншае заданне. Першае заданне ад партызанскага камандавання. Яно вынесла прысуд чалавеку, які выдаў фашыстам раненых партызан. Нам даручылі выканаць гэты прысуд. Саша зразумела, што трэба некага забіць пакараць смерцю і жахнулася. Раптам калі-небудзь такое заданне дадуць ёй, а яна яна не здолее забіць чалавека. Хто? спытаў цішка вочы яго зноў патухлі, і ён зморшчыўся як ад нечага вельмі брыдкага. Ляснічы. Наш? У яго ж чацвёра дзяцей вырвалася ў Сашы. Ляснічы быў чужы незнаёмы ёй чалавек, але тыдні два назад яна з ім пазнаёмілася. Ён прыехаў увечары вельмі прасіў, каб яна прыняла роды ў яго жонкі. Саша не хацела нават баялася ехаць у лес, але ў чалавека быў надта разгублены выгляд, ды да і поле звычайна баязлівае шапнула, што варта паехаць, ляснічы заўсёды спатрэбіцца спакутаваная родамі жанчына ціхая і ласкавая пасля таго як усё шчасліва скончылася прасіла павесялела гачаркі самагонкі мужа ляксей ты ж добра дзякуй доктарцы не скупіся Ён на развітанне сунуў ёй тры вялікія кавалкі старога сала. І Саша, якая там на рабоце заўсёды абражалася, калі ей што-небудзь падобнае прапаноўвалі, узяла гэтае сала. Бо брала не для сябе, а для ўсёй сям'і, якая сядзела на адной бульбе. Усё гэта ў адзін міг паўстала перад яе вачамі, а найбольш выразна дзеці адно пад адно. Не разабрацца, дзе старэйшае, дзе малодшае, Тры пары вычанят. Увечары, калі іх выгналі ў другі пакой спалоханых, раніцой, калі ім сказалі, што ў іх ёсць братік здзіўленых. Дзеці, якія заўтра стануць сіротамі. Яна лепш, чым хто другі ведае, як гэта цяжка і страшна. Сама расла сиратой і сама цяпер маці. Саша глядзела на хлопцаў з надзеяй пачуць, што ляснічы асуджаны не на смерць. Яны пераглянуліся паміж сабой і змоўклі. Больш ніводнага слова пра гэта. Саша здалося, што хлопцы, Зразумелі словы пра дзяцей, як яе слабасць, жаночую жаласлівасць і спалохалася, што цяпер яны перастануць давяраць ёй тайны падпольля. Яна хацела растлумачыць, што літасці да гэтага чалавека ў яе сэрцы няма. Сапраўды. Хіба можа быць літасць да таго, хто выдаў ворагам сваіх людзей, партызан, ды яшчэ раненых, бездапаможных – Такому гаду яна сама прыдумала б самую страшную кару. Але дзеці, яна маці не магла не падумаць пра іх. Няхай таварышы правільна яе зразумеюць. Я прымала роды ў яго жонкі, сказала Саша. Я думаю, дзеці не вінаваты, што бацька ў іх такія, Дзяцей ніхто не вінаваціць, сурова адказаў цішка. Мы не фашысты. Саша ўзрадавалася, што размова аднавілася, але толя кустар у гэты момант пачаў гаварыць зусім пра іншае. Таварышы, набліжаецца свята кастрычніка. Мы павінны адзначыць яго. Людзі павінны ведаць, што ёсць сілы, якія змагаюцца з ворагам. Што фашысцкая прапаганда брахня прапаную. Першае, расклеіць лістоўкі. Будзем спадзявацца, што атрымаем іх з партызанскага атрада, калі ж не напішам самі. Другое: прапаную па ўсіх грамадскіх будынках, на школе, сельсавеце, клубе вывесіць чырвоныя сцягі. Пашыць сцягі даручым Сашы. Згодна, звярнуўся ён да яе. Саша кіўнула галавой. Але першае баявое заданне не ўзрадавала яе, бо здалося дробязным вялікая справа пашыць чатыры сцягі. Хлопца сур'ёзна абмяркоўвалі, дзе ўзяць тканіну на сцягі, як лепш іх вывесіць, каму пісаць лістоўкі. А Саша здавалася, што робяць яны гэта знарок, каб не гаварыць ёй пра больш важныя справы. Данік прапанаваў дзень свята спаліць мост на шашы, той самы, які ўзарваў Алёша кошаліў і якія акупанты нядаўна аднавілі. Прапанова яго чамусьці не прынялі. І Саша зноў падумала, што не прынялі таму, што прысутнічае яна, слабая жанчына, якая быццам пашкадавала здрадніка. толькі сёмага лістапада Саша зразумела значэнне сцягоў, якія яна ў потайкі пашыла і перадала даніку. Раніцой, калі яны з полей пачалі паліць у печы, да іх прыбегла суседка Аксана, узрушаная, трохі спалоханая, але ўзрадаваная. Яна нават забылася павітацца, а з парога таямніча зашаптала: « Бачылі, А, бачылі сцягі, Нашы! вочы яе гарэлі. Яны выйшлі на вуліцу. Напярэдадні выпаў снег. Першая ваенная зіма ўсюды лягла вельмі рана. Уначы прыціснуў мароз, неба чысцілася ад хмары было глыбокае, яснае, як быццам старанна вымытае. Снег зусім па-зімоваму рыпеў пад нагамі. З коміна ў празрысты блакіт падымаліся белыя слупы дыму. Але не гэтае хараство прыцягвала ўвагу людзей. Вялікі чырвоны сцяг над школай вось што выводзіла з хат старых і малых. Сцяг ледь страпятаўся, палымнеў і на фоне блакіту над цёмнай сцяной лесу здаваўся агромністым, як зара на паўнеба. Сэрце ў Сашы адразу напоўнілася ўрачыстасцю. Прыйшло свята, суровае, падпольнае, але такое, якога нікому і ніколі не знішчыць, не згасіць, якое заўсёды ў любых умовах будзе палымнець вось такімі сцягамі. Гэта не проста сцягі, гэта кроў тых, хто аддаў жыццё за гэтае свята. Гэта сэрцы, яе, Данікава, Толева, цішкава, невядомага ёй старога, Палымнеюць там над дахамі школы, сельсавета, клуба. Ад такога адчування стала радасна. Саша прайшлася па вуліцы. Усе глядзелі на сцягі, як на нейкую знамянальную з'яву. Смялейшыя стаялі на вуліцы, нават збіраліся групамі, больш асцярожныя ў сваіх дварах але нават у рухах і словах людзей адчуваўся святочны настрой. матыль павітаўся і ціха павіншаваў са святам саша а праз колькі двароў яе гэтак жа ціха павіншаваў аднаногі дзядзька раман са святам хросніца вас таксама хросны саша прыпынілася каля яго малайцы хлопцы кіўнуў ён на будынак сельсавета а якія хлопцы здзівілася яна ўстрывожаная што сцягі павесілі каб я ведаў што хто гэта зрабіў эх я пацалаваў бы іх галубкоў шызых сцягі доўга ніхто не здымаў ні паліцаі ні стараста не Потым Саша даведалася, што каля кожнага з іх хлопцы прымацавалі дошчачку з надпісам «Замініравана». Толькі ў другой палавіне дня прыехаў ваенны камендант з атрадам жандараў і паліцаяў. Камендант загадаў пасадзіць падарышт мясцовых паліцэйскіх, выцяў бізуном старасту і скінуў яго з пасады. Потым сабраў самых старых мужчын і пачаў расказваць ім, якая моцная нямецкая армія, якая слабая савецкая, радасным крыкам паведаміў, што нямецкія часці ўступілі ў Маскву, а ў заключэнне пагразіў. Калі ў вашай вёсцы будзе яшчэ хаця б адзін бандыцкі выпад супраць новага парадку, Я павешу вас. Ён абвёў позіркам групу панурых барадатых людзей, падумаў і дадаў: Не. Я павешу не вас. Я павешу кожнага другога ва ўзросце ад 15 да 30 год. Майце на ўвазе гэта і перадайце усім. Каменданты эсэсаўцы паехалі, а паліцаі асталіся. Вёска была занесена ў лік небяспечных крамольных пунктаў і замест невялікай варты ў школе размясціўся цэлы гарнізон. Новыя паліцаі вялі сябе нахабна. Кралі курэй, парасят, разганялі зборы, вечарынкі. Каго сустракалі позна ўвечары, збівалі, хто б гэта ні быў малады, стары, жанчына, Як валацугі цэлую ноч шлындалі па вёсцы, падслухоўвалі, падглядалі ў вокны адным словам, новы парадак праявіў сябе на поўную сілу. Лютавала ранняя суровая зіма, трашчалі маразы, вылі снежныя завірухі, у хаце не было газы. Зараблялі кавалак хлеба пры лучыне. Праліку дзелю для тых увішных гаспадароў ці гаспадынь, якія, нягледзячы на вайну, выбралі для сябе калгасны лён. Саша ніколі раней не прала і з першых жа дзён зненавідзіла гэтую дапатопную работу. Манатоннае гудзенне самапраткі, няроўнае святло лучыны, то ўспыхне, то згасне свіст ветру і крокі паліцэйскіх. Усё гэта наганяла такую нуду і роспыт, што хацелася зрабіць немаведама што, каб не сядзець вось так. Саша з нецярплівасцю чакала, калі падпольшчыкі дадуць ёй заданне. Але падполле маўчала. Нават на сход ці збор больш яе не запрашалі. Астаўшыся ў хаце самнасам з братам, яна наступала на яго. «Чаму мы маўчым, а? Нічога не робім? Чаму не збіраемся?» Чакай, Саша, не гарачыся, больш вытрымкі сястра. Па-сталаму разважліва адказаў ён. Я ведаю, вы збіраецеся, вы дзейнічаеце, сказала яна другі раз. Але вы не хочаце даваць мне заданне, вам не спадабалася, што я пашкадавала дзяцей ляснічага. Калі ты ты будзеш думаць і гаварыць глупства, узлаваўся Данік. Мы сапраўды цябе выключым, я першы прагаласую. Ну і выключайце, не стрывала Саша пакрыўджаная да слёз. Данік бліснуў страшным позіркам. Яна спалохана адступіла ў закутак паміж грубкай печчу і, магчыма, у гэты момант упершыню заўважыла, як змяніўся брат. Узмужнеў, выцягнуўся, стаў вышэйшы за яе ростам, але як схуднеў, на твар адны скулы тырчаць ды блішчаць вочы, запаленыя, чырвоныя, як у чалавека, які не спаў многа дзён. Ён працягнуў руку, і Саша здалося, што ён, намерваецца ўдарыць. Але брат абняў яе, нязграбна сціснуўшы ў чэпістымі кашчавымі пальцамі плячо і глуха зашаптаў: «Слухай, дурніца, Навошта гэта табе? Што? Не зразумела яна. Хадзі цяпер на нашы сходы. Навокал снег, босай агародамі не пабяжыш і бобікаў як сабак. Ты замужняя жанчына, маці, твая адсутнасць ці сустрэча з намі хлопцамі адразу выкліча падазронасць. Усё, што трэба, я табе перадам, зразумей. Разумею, прашаптала Саша пасаромленая. Яе кранула разумная асцярожнасць сяброў. Яны не забываюць, што яна маці, маці а таму меншым, хто іншы мае права рызыкаваць. А заданне і ты атрымаеш, гаварыў далей Данік. Не хвалюйся. Работы ўсім хопіць. Дай толькі разгарнуцца. Не ўсё адразу. сапраўды. Неўзабаве брат прынёс ёй заданне падпольнай групы. Ён вярнуўся пад вечар з лесу, дзе разам з цішкамі іншымі хлопцамі траляваў з лесасек на шашу дровы, якія потым немцы на машынах перавозілі ў горад. Саша адразу ж па вачах убачыла, што ён мае сказаць ёй нешта важнае. Абодва яны з нецярплівасцю чакалі моманту, калі поля выйдзе з хаты. Калі тая нарэшце пайшла даглядаць карову, Данік забраўся ў той жа закутак, паміж печчу і грубкай паклікаў Сашу. Яна падышла з дзіцем на руках. «Слухай, ёсць табе заданне», – зашаптаў брат. «Слухай, Нялёгкае, адразу табе скажу, незвычайнае. Але ў падпольнай барацьбе ўсё бывае. У партызанскім атрадзе ранены камісар. Яму адрэзалі ступню нагі, і бок прастрэлены не гоіцца. А ў лесе зараз цяжка зіма, Стары лагер яны пакінулі, немцы напалі. У родную вёску чалавек не можа пайсці сама, разумееш, там кожны яго ведае. Трэба яму прытулак. Мы параіліся з хлопцамі і вырашылі. Самае лепшае ў нас. У нашай вёсцы спытала зацікаўленая Саша. Не, У нашай хаце. У нас. У куце было ўжо цёмна, і яны дрэнна бачылі адно аднаго. Але па руху, які зрабіла Саша, неяк шчыльней прыціснула малую, Данік зразумеў, што гэта яе моцна здзівіла і уразіла. Прасе, каб яна не запярэчыла, хлопец сціснуў яе локаць, зашаптаў горача і хутка. Твайго пятра ніхто не бачыў, не ведае тут, нават і поля. Камісару зробяць дакументы на пятра. Быццам немцы адпусцілі яго раненага з лагера палонных. Ёсць жа такія выпадкі. Саша слупянела. Перш за ўсё сэрца пякла страшная думка, якая ніколі раней не з'яўлялася, што і яе Петя можа быць у палоне, у адным з гэтых жудасных лагераў, пра якія яна чула. У кашмарных снах, у пакутлівых уяўленнях яна часам бачыла Петю раненым, сцякаючым крывёю на абмерзлых скалах, у снягах далёкай поўначы але ні разу не бачыла яго у палоне. Петя, ласкавы, любы, жыццярадасны і фашысцкі палон. Гэта не пагаджалася ў яе свядомасці, не, не, не, лепш смерць, чым гэта, крычала яе сэрца. Яна не чула далейшых пераконванняў даніка, які даводзіў: « Ты павінна зразумець якога чалавека мы ратуем. У нас яму з усіх бакоў добра, Ты медык, можаш палячыць яго раны. Чалавек хутчэй стане на ногі, чым дзе ў іншым месцы. Адагнаўшы нарэшце думкі аб пецевым палоне, Саша ўявіла, як чужы незнаёмы чалавек прыедзе ў іх хату, яна мусіць называць яго мужам, Петем. Магчыма, прыйдзецца на людзях абняць, пацалаваць, каб не выдаць яго сябе. І ў гэты ж момант думаць пра Петю, дзе ён, што з ім? Чужы чалавек Ленку будзе называць сваёй дачкой. Не, не, не. Не, гэта немагчыма, яна можа выканаць любое заданне пайсці на смерць, але толькі не гэта. Данік, не гэта я не магу прошаптала яна ты зразумей я не ведаю што з петем а ў гэты час чужы чалавек будзе жыць под яго імем я не здолею так прыкідвацца а Заварушылась и заплакала Ленка. «Спи, моя маленькая, спи! Зорочка моя ясная!» Загушкала Саша малую, примавляючи по вязковому пяшчотный многословно. «Спи, моя ягодка, никого не бойся!» Ты з мамай, нікому я не дам цябе пакрыў дзецінічку маю ненаглядную. Значыцца, не можаш то зануў яе за локаць данік, перапыняючы размову з дачкой. Данік, ты не падумай, як цяжка будзе ўсім нам. І ты зусім не падумаў, як цяжка будзе мне. Пашкадуй мяне, данік, я жывы чалавек, маліла яна. Ён выпусціў яе локаць. Я думаў, Мы все думали, а вось ты на словах героиня. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.